Şonuň üçin biz näme hakyky sünni musulman türkmen boljak bolmaly. Düşündikdämi? Emma ol jöhitleşdirilen ýa darwinizmleşdirilen, kommunistleşdirilen türkmen o bize gerek däl. Düşündikdämi? Şonuň üçin şu türkmenler hemme zat boljak bolýarlar, ýöne türkmen bolmajak bolýarlar. Krişna bolýarlar, Ýegowa bolýarlar. Indi arada-da aýtjak zadymyz ýatdan çykypdyr. Sen ýatlatyň-a Hindistana baranda türkmen söwdagärleri Şo Krişnany görjek bolsaň gapyň agzynda imanyňy alýarlar diýýär. Nädip imanyňy alýarlar diýýär? Krişna iman etýäňmi diýýär. Ýa iman etmeseň-ä salanaklar. Iň bolmanda sylaýan diýmeli diýýär-de. Sylaýan diýseňem maňlaýyňa hek çalyp içine salýarlar diýýär. Düşündiňmi? Ana kim şu zatlary eden bolsa, oglanlar, gyzlar, söwdagärler, kim şony eden bolsa näme etmeli? Göni dessine Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulallah dip kelimesini çöwürmeli, özem gusul almaly. Kimiň heleýi şeýden bolsa, heleýi talak düşdi şoňa. Kimiň äri şeýden bolsa, äri talak düşdi, ýaşaşmak bolanok. Ýagny ýaşaşmak diýdigimiz är-aýal işini etmek bolanok. Meň heleýim, meň ärim ýaşaşmak bolanok. Şondan soň galan çaga-da eýýäm welediz-zina bolýar, welez-zina bolýar. Çaga-da çaga däl. Damak çalsa, damagynam iýmek bolanok. Ölen bolsa yzyndan indi näme sadaka zat bermegem, aýet-tewir etmekligem bolanok. Hökman täzeden imanyny täzelemeli, yslama girmeli. Söwda gitýäň barlygyňy alyp gaýt-da, buty bilen näme işiň bar? Ol gutaran türkmen ine şu, düşündiňmi? Gutaranlygyndan etýän zady şu. Käbä barsalar-a näme etýärler? Namaz okanoklar. Türkmeniň ýeten derejesine serediň-ow. Käbä barsalar. Metjidi wähäbiler alypdyr diýip namaz okanaklar. Hindistana barsalaram näme buta çokunyp gaýtýarlar. O wähäbi gowy däme o butdan o. Okaýanam näme gelip kazasyny alýar. Okanam gelip näme etýär? Bir aý Ramazanda bolan bolsa ýa bir aý haçda bolan bolsa gelip kazasyny alýar. Näme? Aý wähäbä uýdup. E, ahunlar, onam aýdyň dagyn-ow, diňe bu bolýa, utullyk, jedel etdik, utullyk, wähäbiň yzyna okalan namaz kaza bolýan bolsa, o Krişna aýdyp, maňlaýyny hekledip gaýdanyň näme bolýa onda? O zatlaram aýtmaly-ow, terezini deň çekmeli-ow, terezisi näme, deň çekmeýän Alla gargyş eden-ow, Mutaffifin suresini hemmämiz bilýäs, Weýlül lil mutaffifin diýýär, terezisini deň çekmeýänlere gargyş bolsun diýýär, Allatagala, terezisini deň tutmaýanlara gargyş bolsun diýýär. Hinde gidip heklenip gaýtýanlar kapyr bolup, Krişna çokunyp gaýtýanlar. Olar-a türkmen, musulman, sünni, ha? Käbä baryp näme, uýup gaýtýanlaram ýok, wähäbi, namazyňy näme täzeden oka, wähäbi bolduň sen. Muň akyraty bolmaýar-ow. Gyzyl ymama gitýänler bar, gyzyl ymam, şaýylaň ymamy. Baryp şondan doga-dileg edip gaýtýanlaň, heleý talak, nika bozulýar, yslama girmeli şolaram. Otak pul taşlap gaýdyp näme eýranlylara öz öz pullary bilen sünnilerini gyrdyrmana näme sebäp bolýalar. Şolaň azda kände akyly ýok-a biziň oglat biziň türkmenlerimiziň. Biziň hemme türkmen halkymyz gördi-ä geroiniň näme etýänini. Ýa görmedimi? Gördi. Dinden çykardy halky dogry dämi? Erkeklerini deýýus etdi gorkak etdi dogry dämi? Aýallaryny näme etdi aryny namysyny depeletdi bedenini namysyny satýan etdi dogry dämi? Geroiniň sebäpleri. Şonda-da şo geroiniň gelýän ýurdunyň ahunlaryna çokunýan biziňkiler çokunanok, çokunýa. Tagzymlaýanlaram tagzymlanoklar, tagzymlaýanlar. Şo ahunynyň bir kasetesi bar geroiniň haramlygy barada. Hä? Menä bilemok. Indi şo halkda azda kän akyl bolan bolsa, dene türkmeniň kele pikirlenip bilýän bolsalar. Ýöne biziňkileriň türkmeniň kele pikirlenen aklar. Olar näme ata kesip ogly halal etýärler indi. Türkmeniň atasy kim? Ata kesp näme ogla halalmy haram? Meň kakam daýhan bolsa menem daýhan bolsam, şu kär maňa halalmy haram? Halal. Türkmen indi näme etýär ata kesbi ogly halal diýen näme nakyla eýerýär? Türkmeniň atasy kim? Kim türkmeniň atasy? Türkmeniň atasy gorilla maýmyn-ow. Näme diýip okadyk mekdepde? Adamyň asty kim diýip okadyk? Darwinizm okamadykmy baryňyz? Okamadygyňyz barmy içiňizde? Barymyz okadyk. Kim diýip okatdylar bize mekdepde? Biziň aslymyz, biziň atamyz, babamyz kim diýip okatdylar? Maýmyn diýip okatdylar. Indi türkmenler hem şu alan taglymatlaryna wepalylyk berýärler. Ata kesbi ogly halal diýip, şo maýmynyňky ýaly pikir etýärler indi. Maýmynyňky ýaly pikir edenler üçin hem indi şo ahunlaň kimdigini tanap bilenoklar. Eý, şo ahunlaň fetwasy bilen geraýin gelýär. Ahunlaň fetwasy bilen Geroin gelýär. Şo geroiniň çykýan ýurdunda biziň türkmen halkymyzyň tagzymlaýan, hormatlaýan ahunlary ýaşaýar. Şo geroinem biziň ýurdumyza näme diňe gan çaýkamady-o, küfür çaýkady, dinsizlik çaýkady, deýýus etdi, bar aýal-u erkegimizi. Bir ahundan wagyz barmy geroiniň haramlygy barada? Men-ä bilemok. Bir ahundan, O, adamlar, şu eýranlylar haramzada bular, şaýydyr, türkmeniň dini duşmanydyr, geroini sizi diniňizden çykarmak üçin, namysyňyzdan çykarmak üçin ugratýandyrlar. Hökümiňiziňizem bilgeşleýin sizi ezmek üçin narkoman etýändir. Geroin çekäýmäň, alaýmaň diýip, biriniň wagzy barmy? Öh halk pikir edenakmau subhanalla halk pikir etmelou azda kände oýlanmalou şotak baran bir geroin almana baran toba edip gaýdany bamy eý men geroin almana bardym mon bir ahuna gabat geldimou maňa şungalak öwdünleuler nesihat berdi geroin haram ballym sen geroin alma eýrana beroin albana gelme bizin ylm almana gelip ylym berip Şeýdip, bir baryga narkoman geroiniň toba alyp, toba edip, ahun çykyp gaýdanybamy? Ýok, hakyl adam pikir etmeýärmi, subhanallah. Gaýtam barysy näme diýip gelýär? Gaty demi güýçli ahun eken-ow, geroin alyp gaýtamda okap goýberdi welin ýa tamojnam üstüni açmady diýip. O näilet bolýarow ahun saňa geroiniňi näme nemeleň garagy gaparýalak saňa doga okaýa o doga dälow Kuran hiç haçan näme zynany Kuran küfuri geroini rowaçlandyranakw o ahun saňa fetwa berýän o tamožnnakylaň garagyny gapmaklyk üçin Kuran okaýan ahun bilmeýämow sen geroin alyp geleňsoň Biriňow maşgalasyny köçä çykarýaňow. Bir toparyňow ejesiz künti bolup gitdi-ow. Bir toparyň aýaly, bajysy, ana, ýatda ýatyp turup ýörler-ow. Ýa ýalanmy? Ýalanmy? Hemmämizem bilýäris-ow, biz Myrryhdan gürlämiz-aow. Başga planetaň adamlary-da, bizem şo ýurduň adamlary-ow, gördük bar-da diýip. Bir topar gyz-gelinler dul galdy, erkekler çüýredim çüýremedi. Çüýredi-ow erkekler. Ana indi köçede Altyn Asyryň çagalary näme boldy? Ateist çagalar ýetişýär. Pygamberiň kim diýseň, bilenak. Pygamberiň kim diýseň, bilenak. Rabbyň kim diýseň, bilenak. Diniň kim diýseň, dinini men Yslam diýip bilenak. Rabbym Alla diýip bilenak. Dinim Yslam diýip bilenak. Pygamberim Muhammet diýip bilenak. Hana-ow ahunlar? Näme öwretýär ahunlar? Ahunlar diňe näme geroina fetwa berýäler. Agyzlaryny dolurybam, gürläbem soň näme türkmen halkynyň üstünden gürleýär. Türkmen halky kim diýseň, aý bäş million töwerek halky bar, üçden biri milisde, üçden birem bagşy, galanam künti diýýäler. Ine Eýran halkynyň türkmenleň üstünden gülýäler. Biziňkilerem ahun diýip şo taraba ýykylýalar. Emma hakyky towhid, din, ar, namys berýän ahunlaram wähäbi diýip näme alanaklar. Näme üçin wähäbi diýdiler? Geroinçilara geroin satmaň diýdiler. Haka öwretdiler, şoň üçin wähäbi diýdiler. Emma özleri ele zynany, hemme zady rowaçlandyrýan ahunlaram ahunmyş, pirmiş. Bilenaklar bar, biz bilýäs-ä söwda gitýän, Eýrana gitýän ýaş gyz-gelinleri. Birinji bilen kim zaýalap goýberýär şolary? Ahunlar zaýalap goýberýär, biz bilemizakmy bu zatlary? Isgender ahun diýilýän, hemmämiz bilýäs-ow. Men-ow ýaşap gaýtdym Eýranda-ow. Alkaş-ow, alkaş, wazzenýa dişläp ýören. Öň neme gahunlyk we ahun bolmazmyň gaýyda wajzeniýede işleýän, içip balagy nesip agaçdan ýykylyp ölen adam. Zäni, zynakeş ine Isgenderiň asly şu. Hä men käbir adamlar bar Isgenderiň gapdalynda Isgenderiň ýanynda otursam Iskendere näme tuwalede git diýmese tuwalede gidiberenak şol. Näme üçin? Eýýäm oň kimdigini tanap otyr. Ýöne biz bilýäris, toba etse, tobasyny kabul etýär Allatagala. Ebu käbir sahabalaňam asly müşrikdi, toba etdiler. Biz olary söýýäris, ýöne näme, Isgender toba etdimi? Toba eden-a ol adam-a, şu adam biziň ýurdumyzda küfür ýaýratýar, geroin ýaýratýar, küntüçilik ýaýratýar. Şu zatlaryň gan çaýkalmaklygyň sebäbine şolar sebäp boldy-ow. Türkmen halkynyň musulmanlaryny agzal eden şolar-ow. Wähäbi sopy gürrüňini tapan şu. Garaşsyzlyk alaýymyzy, alhamdullah, azadyň arasynda-da, Atageldiň Şirmollaň metjidiň arasynda dawa ýokda, wallahi dawa ýokda, Azada-da barylýardy, oňa-da barylýardy. Ahunsyrap getirdiler gapdalyndan näçe kilo geroini. Şirmolla bilen duşuşdylar, Azada bardylar, oňa bardylar, çykanlarynda näme diýip gidipdirler, Pylan, pylan, pylan metjidi wähäbileňkidir, barmaň, pylan, pylan molla-da wähäbidir, barmaň. Şondan soňam gan çaýkadylar. Bolýan olaňa eden zady omyş. Ýöne halk pikir ederçe wagt bollo halka subhanallah halk pikir etmelo az ekeni oýanmalo. O türkmenem indikilenkä tanamaly däl türkmen ýaňy çykmalo. Bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýylda zawod açyldy näme türkmen çykarýan. O däl o türkmene aňyrdan gelýän zat o gadymy millet türkmen diýlende erkegi ýaňky ýalak wasplar bilen tanalýar aýaly ýaňky ýalak wasplar bilen tanalýar. Indi näme diýip tanalýar türkmen? Üçden biri komitet, galany bagşy, ondan galany künti diýip tanalýar. Ine türkmeniň tanalyşy indi. Ahun diýýärler, birinden kasete barmy-ow, zyna-ow, zyna etmäň-ow, şirk etmäň, ýaraýyn etmäň. Ýog-ow, birinde-de ýok. Özlerini alladyp ýörler.